Assalomu alaykum hurmatli anglaguvchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Hudaybiya sulhisidan keyingi lashkar harakatlar G'obi jangi yoki Ziqarat jangi. Bu urush Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan qarishish maydonida chang turib, bulonchilik va qoraqchilik jinoyatlari bilan shug'ullanayotgan Bani Fazarilik bir o'chim jinoyatchilar guruhiga qarshi elib berilgan qo'llab zarba berish harakatidir. Bu urush Udaybiya sulhisidan keyin Xaybar urushidan ilgari elib berilgan. Imom Buxoriy rahimulloh mazkur bobning tarjimasida bu urushni Xaybar urushidan 3 kun ilgari tashkillangan deb zikr qildi. Imom Муслим rahimulloh Salmi ibn Akva radhiyallohu anhu ning hadisini naql keltirib, yuqorqi qarashni kuchaytirdi. Ko'p qism tarixshunoslar Bu urush Xaybar urushidan xeyli ilgir qilingan deb qaradi. Ammo Sayil Buxoriyning rivoyati to'g'riga eng yaqindir. Mushu urushning bosh qahramoni Salma ibn Akva radhiyallohu anhu dan naql qilingan so'z shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sadiq to'gilarini riba ismli chakiridan yayloqqa boqilayotgan edi. Men riba bilan Abu Talhaning etiga minib chiqqan edim. Әдісі таң сәрді Абдрахман фазари пейғамбар саллаллаху алейхи ва салламның садиқ төгілерге ұжым қылып, падичini өлтіру етіп, төгіләнің әммісіні булап әйдіп кетіпті. Шоң мен ей риба, сән бұ атны меніп дәрхал Әбу Талхаға апырып бәгін вә пейғамбар саллаллаху алейхи ва салламге ахвалны хабар қылған дедім. Андан бір чоққыға чықып Мәдинеге қарап, "Я саба, ха!" деп үш толыды. Андан уларның ызығы түшіп, ularni qo'g'lab kayindin o'q tutumonda qo'shiq to'qidim manki akva o'g'liman sarvazlarning balisi yog'ar bugun beshig'a razil yovning balasi alloh bilan qasamki man ularni to'xtamay o'q tutib qashila qilib turdim dushman kayin yenib qolsa daraxt tuyiga mukinib oldimda andin ularga o'q uzib yer tishlatdim hatto bir chog'da ular bir tog'ning jilg'i qaptallariga kirib edi من هیل قطعنا اشتیگی چکب اولاغ تاش دومل چکب باشید. منو مشند قلب اولا بلاب کن توگلانم برن قویمای تارت ویلب کینی که قایتر واتم. اولا آخر تیغی که قرمای تکی ویتیشتی. آن دنیانه اولانن کیندن اوکوزی قولاش که باشید. اولا آخر بولانمای یه نگرک یول یورش چن اوتز کردن اشغارق کیم کچک و اوتز دانه نهیز چماخلرنا تاشلب کت. اولا تاشلقاله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم va sahobalar bilvasin uchun tosh to'qmoqlar bilan belgi qo'yib mag'dim bir chog'da ular tog' ichida bir qaptal eg'izga kelib g'izalanishga o'ltirib edi man shu tog'ning cho'qqisiga o'rladim bu chog'da ulardan to'rt kishi toqqa yomishib chiqdi shu man ularga meni bilishamsan man degan salima ibn akva bo'laman man kimning peyiga tushsam uni tutmay qo'ymayman ammo hech kishi meni qo'llab tutolmaydi dedim shuning bilan ular ostag'ini tog'dan tushib ketishdi shu chog'da man tag'i o'rnimdan qo'zg'almagan edim payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning otliq va piyodali qo'shini idirliqlar orasida paydo bo'ldi ang dastlab ahramni ko'rdim uning keyindin abu qatada paydo bo'ldi orqasidan miqdod ibn asvad iz qo'g'lab chepib keldi ahram kelib abdurahmon al fazari bilan tutishib qoldi ahram abdurahmonning etig'i qilish urib yiqitgan edi abdurahmon uningga nayza urib o'ltiribdi Ondan Akramning etiga minib qochmoqchi bo'lib edi, uningga qatarda yetishib olib keyindan nayz urib yiqitdi. Buni ko'rib qaroqchilar badar tikib etishdi. Biz قولش keyindan باشید. من پیاده piyoda آخر اولا پتن butun آش اسوس باقلختن کن bo'lganlikdan kun petish oldida ziqar deb ataladigan bir suv bo'yiga kelib tushdi. Men ularning orqasidan iz besib kelib suvga yaqin keltirmadim. Ular bir temim suv payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va boshqa musulmonlar gugum tushgandan keyin yetib keldi. Men dedimki, ey Rasululloh, ular hozir och, ussiz, menga 100 odam qo'shsang, ularning ot-uloqlarini tatib, qarishilashganlarning beshini elib kelgan bo'lsam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga, ey ibn Akva, elimi ko'p jasorat ko'rsatding, endi bo'ldi qilgan dedi. Ondan yana, ular endi G'atfanga berib to'xtaydi dedi. Ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu qitimqi qo'llab zarbi berish harakatini xulaslab, bugungi chavandozlarimizning yaxshisi Abu Qatadadir, piyodikilarning yaxshisi Salama ibn Akvadir dedi va menga ikki ulush, biri piyodiliklarning, yana biri otliqlarning o'ljisini berdi. Ondan meni azba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning to'g'isining keynigi mindirib Madinaga qaytdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu urushda Madinda o'z o'rniga Abdullah ibn Ummu Maktumni qoldirgan va jang ilmini Miqdod ibn Amirga tutqizgan edi. Xaybar va Vodil Qura jangi Hijriyaning 7-yili Muharram. Xaybar ayni chaqda Madina Munawvarning shimolidan 60 yoki 80 mil, 1 mil 1650 metr yiroqlikka joylashgan. Qal'a va istiqomliq, dehqonchilik va bog'bonchilikni asos qilgan cho'ng shahar edi. U hozir havo klimati degandek yaxshi bo'lmagan bir kentdir. Urush qo'zg'ashning sababi Hudaybiya sulhi hisidan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dushman uch birlashma qanoti ichida eng kuchli bir qanotdan xotirjam bo'lib, qolgan ikki qanot dushman, ya'ni yahudilar va Najdi qaroqchi badaviylardan hisob olmoqchi bo'ldi. Shundoq bo'lganda mazkur rayonning tinch omonligini va xotirjamligini mukammal ravishda ishga oshirg'ili bo'ladi musulmonlarmi uzunga so'zilgan bu qonliq to'qinishlardan qo'l uzib allohning elchiligini yetkazish va dini da'vat ilib berish ishlari uchun ishinalaydi Xaybar uzaqdan beri suiqasd va makkorlikning uvusi, qoralliq to'polonning tayanchi bazasi, ig'vogarchilik va molmonchilikning manbasi bo'lib kelgachga musulmonlar hammadan avval diqqat e'tiborini mushu yerga markazlashtirish kerak edi xaybarni bundoq tunishtirishimizning sababi xaybarlik yahudiylarning musulmonlarga qarshi ahzob ko'p qabila birlashma qo'shinni tashkillashda boshlamchi bo'lganligi ahzob urushi davomida bani qurayza yahudilarni ahdiga vafosizlik qilishga va kelishimga xiyonat qilishga kuch kiritganligi ondin yana munofiqlar ya'ni musulmonlar orasidagi beshinchi sab jasuslar bilan hamda G'atfan va Badavila ya'ni dushman birlashma kuchlarining 3-chi bilan yo'shirin aloqalashganligi, hatto o'zlarining bevosita urushga qatnashganligida edi. Biz bularni unutib qolganimiz yo'q. Ular bu harakatlar orqali musulmonlarni ko'plagan talofatlarga uchratdi. Hatto texmo haddidan eshib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ldirish planini tuzishdi. Ayni chaqda musulmonlar bu yo'lsizlikqa qarta orqama orqa qo'shin tortishqa va Salam ibn Abdul Qayq va Usayr ibn Zarimaga o'xshash suiqasdchilarning kotiboshlarini yoshirin ujuqtirib etishga majbur bo'lgan edi. Lekin musulmonlarning zimmasiga yuklangan majburiyat bir yoki ikki o't qo'yruq badbaqtni yo'qotish bilan ado topmaydi. Balki texmo keng ko'lamlik va texmo umumyuzlik harakat qo'llanish kerak edi. Biroq ayni chog'da musulmonlar zimmasidagi bu majburiyatni ado qilishni ko'p kechiktirgan edi. Sababi ularning ko'z oldida yahudilarning kuchidan natijasi zo'r, jangvorligi yuqori, adovati kuchlik, bosh egmas asabiy dushman, ya'ni Quraysh mushriklari hamla qilib turmoqda edi. Bu qitim ularning oldingi safdan chekinib, yuz durani qarishilishdan o'zini chetga elishi bilan musulmonlarga parda orqasida turib jinoyat sodir qilayotgan jinoyatchi unsurlardan intiqom oladigan sharoit pishib yetildi ya'ni ular bilan hisob kitob qiladigan kun oxiri yetib keldi haybarga yurish qilish ibn sah rahimullohu mundoq degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hudaybiyadan qaytib kelib madinada zulhajja va muharram oylarida ozroq turib mushu oy ya'ni muharramning oxirlarida haybarga yurish qildi Mufassirlar buni Alloh taolo o'zining Alloh sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni va'da qildi. Buni yana Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi degan oyatda orqali bergan va'dasining amillashishidir deyishdi. Musulmonlar qo'shinining soni Oldingi yildagi Hudaybiya urushida munofiqlar va iymoni ojizlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga urushga chiqmay yetib olgan bo'lg'achqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga alloh taolo tarafidan mundoq farmon bo'lgan edi hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat ilish uchun chiqqan vaqtinglarda biz sizlar bilan chiqayli deydi ular allohning haybar g'animatini hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zni o'zgartmoqchi bo'ladi ular aytqinki biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi alloh ilgari mushundoq degan ular undoq emas ya'ni olloh undoq demagan sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi Undaqa emas, ular Allohning pəqət faqat düşünüd. Sür-i Fatih 15-oyat. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybarga otilnish oldida "Men bilan faqat urushga qiziqadiganlarla chiqsin" deb jakoladi. Shunga bu qitim şəcər shajar dərək daraxt tövdi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahdi berganlarla otlandi. Ular 1400 kishi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rniga Madinada Sibo ibn Arfatatul G'ifari radhiyallohu anhu ni qoldirdi. Ibn Sa'd rahimulloh Numayla ibn Abdullah Lays radhiyallohu anhu ni qoldirgandaydi. Harolda avvalgi qarash to'g'riga ko'p yaqindir. Mujohidlar Xaybarga qarab yurib ketgandan keyin Abu Hurayra radhiyallohu anhu musulmon bo'lgan edi. U Madinaga kelganda Sibo ibn Arfata radhiyallohu anhu bomdod namozi o'qiyotdi. Сиба разияллаһу анһу намаздан фарық болғандан кейін Абу Урайра разияллаһу анһу оның билан көрішті. Сиба разияллаһу анһу оны сапар расхоты азырлап жолға сеп қойды. Шуның билан у пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның кейінден Хайбарға бат. Шуңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам мұсылманларға түшенчі беріп Абу Урайра разияллаһу анһу ва оның амралынны му ғаниметке шерік munofiqlarning yahudilarga axborot yetkizganligi. munofiqlar yana yahudilarning katminni chepishga boshladi munofiqlarning katibishi abdulloh ibn ubay Xaybar yahudilarga muhammad sizlarni qaslab yurib ketdi baxas bo'linglar ammo qattiq qo'rqib ketmanglar chunki sizlar son va sifat jihatidan uningdan ustun muhammadning odamlarining qurollari oddiy soni cheklik sayoq odamlardir deb yoshirin axborot yo'lladi Xaybarliklar axborotni topshirib olgandan keyin darhol harakatga kelib Kanana ibn Abdul Qayiq bilan Havza ibn Qaysni Qatifan qabilasiga yordam so'rashga yevatdi. Chunki ular Xaybar yahudlarining qadinas ittifoqdoshlari va musulmonlarga qarshi eg'iz burun yolishadigan yaloqchi do'stlari edi. Ular bu qatim musulmonlar ustidan g'olib kelsa, Xaybar jangi g'animatlarining yermini G'atifan qabilasiga berishni va'da qilishdi. Xaybar yo'li Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybar safarida Sir, ya'ni bir so'zda asir, tog' tizimlarini bo'ylab mengib, Sahboyi joynomi degan yerdan o'tib, Raji joynomiga kelib tushdi. Bu yer bilan G'atifallarning o'ttirisi bir kech kunduzlik yo'l edi. Dal shu kunlarda G'atifallarni jang tayyorligini putkizib, Yahudilarga yordam berish uchun Xaybarga qarab kelyotadi. Ola o'ttir yo'lga kelganda kayni tarafda ushtumtu cho'qqan so'ran anglandi. Shuning bilan ular musulmonlar oila taobatlarimizga va mol mulklarimizga hujum qilib kelibdi deb o'ylab, darhol orqaga yenib o'z mahalla qishloqlarini qo'g'dashning qo'yiga tushdi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Xaybarliklarning ishiga aralashmaslikni qaror qildi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shiniga yo'l boshlab menayotgan ikki yo'l boshlig'ining biri Оның ісімі әсіл еді. Не чақыртып, Қайбергі шимал, яны Шам тараптан кіргілі болудыған әң муапық yol білән башлап меңішіне тәләп қалды. Шында қығанда Ғатифалланың Қайбер мажрасыға арылышының алдын ақылы болады, әмді Қайбер яғудларыны Шамға қечіп кетіштен тосып қағылымы болады. Бұл жағды оланың бірі, «Мен башлап маңай, ей Расулулла!» деп қошынның алдығы кіріп маңады. Bir çağda o tört yolu bölündüğen bir acı eğizgi kelip toxtidi ve ey rasululloh bu yo'llarning hammasini nishonga yetkili bo'ladi qaysi yo'lga mangmiz deb so'ravdi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ashu yo'llarning nomini bir birlab aytib berishga buyurdi u hazan qayg'u dedi shu yo'llarning birsini ko'rsatib payg'ambar sallallohu alayhi va vasallamning bu yo'lni besishga royi bormidi yo'l boshlig'uvchi yana birining nomini shash chachqon degan edi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning'imi beshini chayqadi. Ondan yana birini ko'rsatdi va buning nomi Hatib o'tin taguchi devdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buning'imi bo'lmaydi dedi. Bu chaqda asl endi birli yo'l qoldi degan edi. Umar raziyallohu anhu aytmamsan, uning nomi nima deb oldiratdi. U marhib qarshi og'uchi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu yo'lni tanladi. Yo'l ustida yuz bergan voqealar. Birinchi Salima ibn akva radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyiladi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Xaybar jangiga chiqqanda kechsi yo'l yurgan edik. Musulmonlardan bir kishi Amir ibn akva radhiyallohu anhu ga: "Ey Amir, bizni mo'nglik ovozing bilan huzurlantirmamsan?" dedi. Amir radhiyallohu anhu yetishgan shoir hem nakşçı idi. Şunun bilen o etidin düşüp, ой hoy etip kişilerge şaire ve nakşi etip berişke başıldı. O mundakta edi. Rabbimiz sen bolmasan, tapanmastık hidayet. Bilmez edik nemidir, zakat, namaz, roza, ibadet. Mağfirat qil can pidadur sana Tangrim şat xoram, ilişqandı yov bilan ata qilgin matonat. Beg'ishlig'in bizlarga xotirjamlik saodat. Besim qilsa kufri el qilmasmiz hech itoat. Qancha so'ran salsimo mansitmaymiz to abad. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kim deb so'radi. Kishlar Amr ibn Akva degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh uning rahmat qilsin dedi. Bu chaqda jamoat ichidan bir kishi: "Ey Rasululloh, uningga vojib qilding. ya'ni she'irlik sharafini tilading bizni uning suhbatidan bahramand qilsang bo'lmasmidi dedi chunki ular rasululloh sollallohu alayhi vasallam har qandoq odamga ayrim duo qilsa o kishi sheitlik topadi deb biladi allohning iltifoti bilan u mushu urushda sheitlik maqomiga yetdi ikkinchi safar davomida musulmonlar qo'shini bir o'ymonliqqa yiqinlab kelganda hammasi o'llik sado bilan allohu akbar la ilaha illalloh allohu akbar deb choqan solgan edi payg'ambar salatu vasallam. o'zinglar g'oyib beringlar ya'ni o'rinsiz voqiraamanglar chunki sizlar gaskatchiga va yoki yo'q g'oyib narsaga emas balki hamisha sizlardan ayrilmaydigan so'zinglarni anglab turg'uvchi allohga duo qilyapsizlar dedi uchinchi xaybarga yaqin joy Sabohga borganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Namozdan keyin g'izolanish uchun oziq to'lik to'shig'uvchilarni chaqirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga faqat talqonli keltirildi. Shunga u talqonni namnitib ozroqli yedi, boshqalarmi yedi. Orqada namoz sham vaqti bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eg'zini chayqab o'tib namozga turdi. Sahobalarmi shunday qildi. Hatto qayta taharat ommidi uningdan keyin xubdan namozini o'qidi musulmonlar qo'shini qaybar qal'alari bo'yida musulmonlar atsi atdeganda urush boshlanadigan oxirgi kechini qaybarga yaqin bir joyda o'tkazdi yahudilar buni sezmagan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biroq qavmning qishliqiga keçib berib qolsa tong otmog'icha tegish qilmaydi Müslümanlar ədisi tan atqan aman Bamdat namızını burunaraq oqub, şəhərgi qarab atlandı. Bir dəmdən keyin tan sözülüb alam yorvede, xayber ağaları paltı kətmən, tağar zəmbillərini kötürüşüb etsiz eriqlərgə çıxışdı. Və alən ki, ola musulmanların besibkə gəlgidin qılçı xəvər tapmağanda qıladı. Şunu ola musulmanlar qoşununu görüb, Muhammed kəpti, əzbirayı xuda, Muhammed qoşun tartıb kəpti.'' deyishib aloqzodlik ilkida shaharga qarab ketishdi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam allohu akbar haybar qarab bo'ldi biz biror qavmning mahallasiga tegish qilsak oldin ogohlantirish berilganlarning aytganligiga voy dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haybarga kirib bir manzilni lashkari bargoh qilishga tanlagan edi g'ubob ibn munzira roziyallohu anhu uning oldiga kelib ey rasululloh bu Allohning o'rinlashtirishimi yoki jang tadbirimi deb so'radi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam albatta jang tadbiri devidi o ey rasululloh bu joy dushmanning nattat qo'rg'iniga bak yaqin haybar lashkari kuchlarining hammasi dal mushu biz u yerga tushsak ular bizning ahvolimizni osonlik bilib oladi biz ularning ahvolini uqqanmaymiz ularning otgan o'qi bizga naq tegidi chunki ular qal'a ustidan otadi Әмі біздің оқымыз оларға нақ тегіші натайын, чүнкі біз пәсті тұрып атымыз. Оның үстігі оланың кечіліп бұжым қылып қылышыдың сақланғылы болмайды. Әм бұя қормылық арысығы жайлашқан екен. Стратегия жәттін орны муапық әмәс. Шарайты бейәп жай екен. Мұшу илләтлердің халиларақ бір мәнзілігі әмір қылсаң, ашу ерге барға құрсақ, деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оның сөзіні аңлап, «Тоғыр тәкліп бәдің, dedida qo'shinni boshqa bir joyga yo'tkab ketdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haybarga yiqinlab kelayotganda shahar qal'alari yiroqdan g'ilpol ko'rinib edi u qo'shinga to'xtanglar dedi har qaysi qo'shin o'z o'rinlarida to'xtab edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duoga qo'l ko'tarib ey olloh yetti qat osmon va uningdagi shaylarning parvardigoridirsan Yetti Yetiqat zimin va uning ustidagi shaylarning parvardigoridirsan. Shaytonlarning va ular tarafidan ozdirilganlarning parvardigoridirsan. Sendin bu yurtning yaxshiligini, yurt aholisining yaxshiligini va yurtdagi barliq shaylarning yaxshiligini tilaymiz. Sendin bu yurtning yomonligidan, yurt aholisining yomonligidan yoki yurtdagi jimi shaylarning yomonligidan panoh tilaymiz dedi. Ondan Allohning nomi bilan olg'i besanglar dedi. Jang tayyorlig'i va Xaybar qal'alari. Әдсі tegish тегіш degan kuni күні payg'ambar Пайғамбар alayhi va sallam «Мән әті alamni шындақ bir kishiga тұтқызымен u Allohni va Allohning payg'ambarini пайғамбарыны Alloh va Allohning Алланың uni оны dedi. деді. tong etishi bilan білән hamma kishi payg'ambar Пайғамбар alayhi va sallamning atrofida пайпетек bo'lishdi. Hamma odam shu kishi bo'lishni orzu qiladi. Kushtumtut payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abu Talib qani deb so'rab qoldi. Kishilar uning ko'zi og'rib qolibdi deyishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni tepkilanglar dedi. Ali radhiyallohu anhu kelib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning ko'ziga suflab qo'ydi va uning uchun duo qildi. Buning bilan uning ko'zi sallamaza soqib ketdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alamni uningga bervidi u ey rasululloh man ular bilan toki ular bizdek musulmon bo'lg'onga qadar urushiman dedi Пайғамбар sollallohu alayhi vasallam undoq bo'lsa sen shu peti berib ularning manziliga tushgin andin ularni islomga da'vat qilgin va ularning zimmasiga vojib bo'lgan allohning haqlarini uqtirib qo'ygan alloh bilan qasamki allohning san orqali bir odamni hidoyat qilgani sen uchun nachi ming qizil to'gidan yaxshidir dedi. Xaybar cho'ng jihatdan mundaq ikki bo'lakka bo'lingan bo'lib, birinchi bo'lakida tuvandikidek 5 qo'rg'on bor edi. Naim qo'rg'oni, ikkinchi Sa'b ibn Muaz qo'rg'oni, uchinchi Zubayr qal'asi qo'rg'oni, to'rtinchi Ubay qo'rg'oni, beshinchi Nazar qo'rg'oni. Avvalgi 3 qo'rg'on Xaybarning Natat rayoniga, keyingi 2 qo'rg'on Shayq rayoniga joylashgan edi. Ama ikinci bölüge Ketibe, her bir ayın deyip atılgan bulup, onunla üç korgan caylaşkan idi. Birinci, Kamus korganı. Bu Beni Nazir Qabilistin boğan Abul Qayısının korganı idi. İkinci, Vatih korganı. Üçüncü, Selaim korganı. Xaybar diyene bu 8 korgandın başka, çoğun kişi kal'a ve korganla bağ bulup, Leşkiri küçüğe ve Mudapya istikami cahette aldığın 8 korganı yetmeydi. Шуңа урышның эгыр чагы қорғанның биринчи бөлігіде көбірек айланды. Әмма ikkinchi бөлігідегі үш қорғанға орынлаштырылған қошыллар көп ва мудафиясы күчлік болсымы, қарышлық көрсетмейлі таслим болды. Урышның башылынышы ва Найм қорғанның фәтих қылынышы. Бу қорғанлар ішінде мұсылманлар тунжи болып Найм қорғаныға тегиш қалды. Мәзгүр қорғанның стратегиялық орны интайым мойын болғашқа, Яһудилар уни жан тикib qo'ydi. Шундайлар бу qo'rg'on ya'ni Яһудиларның мыңга тетидиган Батур деген номи ба, Баһадири Мархаб Балванның башқарышы дейді. Ali ibn Abu Talib разияллаһу анһу qo'shinni boshlab bu qo'rg'onni muosirga oldi va ularni musulmon bo'lish, ya'ni taslim bo'lishga chaqirdi. Yahudilar musulmonlarning da'vatini keskin rad qilib, mug'ambarlik bilan maydonga tushdi. Ular bilan ularning bosh sarkardisi Marhab Balvon birga edi. Marhab jang maydoniga chiqib yakma-yak elishni talab qildi. Salama ibn Akva radhiyallohu anhu mundaq dedi. Biz Xaybarga yetib berdik. Ularning boshlig'i Marhab qilichini pulang'ishib maydonga tushib, tuvandagi she'rni o'qidi. Xaybar aro nomi mashhur Marhab pahlavoni atalgan jangvorman mahoratlik, tang kelanmas natovon. Urush o'ti qizisa gar maydon aro o't yanar. Mard bo'lsang tush جنگق سن ایلشایل بر میدان. شنوم بلن اونونگو قارشی تاگم آمر رضی الله عنه میدانگو چیب تونک شیرن اوقد. بیلب قویگن خیبرلک نامم نه آمر. سینن دککی تیارمن ینگشکی قادر. اغل بولسان چش میدانگا ای تزکر مشرک. Өлтірермен, я өлермен, шейіт болып ақыр. Ишкісі бір ішкіден қылыш ұрышты. Күштімтүт мәрхәбнің қылычы тағам Амырның қалқыныға ұрылды. Амыр разияллаху анху қалқанның тегіден Яһудының пұтыға ұрмақчы болып еді. Оның қылычы Яһудының пұтыға тәгмей, айланып келіп өз пұтының леппіге санжылып, ақыры шейіт болды. Оның хаққыда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам оныңға ішке савап берілді деді ва ішке бармақыны жәмледі. О яна о хақиқатан ісмі жісіміға лайық мұжайит еді. undaq arab yer yuzida oz tepiladi dedi aytilishicha marhab shuningdan keyin yana «Хайбар ара nomi mashhur marhab pahlivon atalg'on degan jang o'ronini to'lab musulmonlarni janggohga undab maydonda u yoqdan bu yoqqa mengib popozi qilishga boshlagan buning bilan ali ibn abu tolib roziyallohu anhu uningga qarshi maydonga tushgan salima ibn akvai roziyallohu anhu mundoq deydi shuning bilan ali Anam shundoq otaptur nomimni haydar. Yovman bilan elisi yo'lvas ikandar. Al qisosini zulfqarda olmasamman xar, ey Allohning dushmani, Allohu akbar. deginicha maydonga tushdida marhabning bishig'i bir qilish uribla uni o'ldirdi. Ondan uning qo'mondonligidan Noim qo'rg'ini fath qilindi. Ali radhiyallohu anhu ularning qal'asini muasirga elvidi. bir Yahudi qal'a ustida bir qovuqdan beshini chiqarib, "O'zing kim bo'lasan?" deb vaqirdi. Ali radhiyallohu anhu, "Men Ali ibn Abu Talib" deb javob qaytirgan edi iliq Yahudi. "Musoga nozil qilingan Tavrat bilan qasamki, ustunlikni egiligidaksizlar" dedi. Ondan marhabning qerindishi Yosir maydonga chiqib, "Maydonga tushadigan odam bormi? Kim tushadi?" deb to'ladi. Onunğa qarşı biz tərəfdən Zübeyr ibn Avvam rəziyallahu anhu meydanğa çıxıb idi. Zübeyr'nin anısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hamı acısı Safiye raziyallahu anha Ey Resulullah o oğlumunu öldürüydəmi qandaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla yaq belki oğlunuz onu çoxum öldürdü dedi. Rast degendik Zübeyr raziyallahu anhu onu asallı bir tərəf qılıb etdi. Şundaq Naim qo'rg'oni atrofida ajoyib dahshatli so'qishlar bo'ldiki, bu yerda yahudlarning dangbar sarvoz palvonlarining ko'p qismi yo'qotildi. Buning bilan ularning jangvorligi ojizlab, qarishliklari so'slashdi. Hatto musulmonlarning hujumini to'sishga madari yetmaydigan bo'lib qoldi. Tarixiy materiallardan qaraganda, Naim qo'rg'oni atrofida urush bir qancha kun davomlashgan. Yahudilar qattiq qarishlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin musulmonlarning shiddatli hujumi oldida ғалбы қазыныштың үмі сызылынып, асты аста сәйіп қорғынығы чекенген. Ақуәті мұсылмалла найым қорғынығы бесіп көріп, оны егілеген. Давамы ба?